една вечер, кога се стемнило, еден многу почитуван човек во Израел, на висока положба во Сенедрионот, сакал да се сретне со Исуса, бил привлечен, иако, значи, почитуван, учен, школуван, сакал да се сретне со Исуса, бил привлечен неговата едноставност. И не бил единствениот, да кажеме дека нашел храброст, колку може се каже тоа храброст, затоа што, како што ни вели писмото тамо во Јован 3 глава, но дошел на вечер да се сретне со Исус. И денеска можеш да се скриеш и во голем град кај што има осветлување, покамо ли, значи и во денешни услови во некое село или помало место, можеш да се скриеш и да не те види, ама баш никој, покамо ли во тоа време, кога немало улично, <laughs> улично осветлување, нели? Знаете ли, Елен Вајд велија и самото писмо. Значи, не било единствениот. Многу свештеници во тоа време биле привлечени. Го признавале Христа, меѓутоа тоа не можеле да го направат јавно. Зошто? Зато што се плашеле од страф. Од страф да не бидат исклучени од синагогите, од службите нивни, да не бидат деградирани во обштеството, да не се покажува со прст на нив, да не изгубат репутација и така натаму и така натаму. Е па сега не оди да бидеш прифатен од Бога и да, приф... да бидеш прифатен од обштеството. Не оди и се повеќе и повеќе нема да оди како одиме кон крајот на времето. Е, зборуваме веќе неколку Сабот и така ме води духот, ка живееме во последното време, живееме во обшество кое што се повеќе и повеќе паѓа и морално и било како сакате, а ние, како што и минатиот пат спомнавме, мора да одиме во спротивна насока од обштеството и од луѓето, од грешниците. Инаку мафни работа. Како што одеше Ное, ако одиш со Господа денеска, мора да одиш спротивно од струјата, што навистина е потребна вера, цврста вера. И баш денеска пак ќе видиме што додатно е потребно. то пак произлегува од верата, секако дека произлегува од верата. Што е тоа што е потребно, што не е потребно за да обстоиме? Да стоиме на непопуларната страна. Да стоиме на страната на вистината. Вистината никогаш не била популарна. И затоа ќе отвориме во прва книга Цареви 22 глава. За оние кои што имаат подобро помнење, затоа што не беше многу одамна, ќе се сетат дека брат Јани изборуваше на оваа глава, ако нели од свој агол, ја верувам дека нема многу да се повторува, некаде во април оваа година, значи не беше многу одамна. Но овде имаме еден пример на морална храброст, за тоа ќе изборуваме. Потребна е морална храброст за да обстанеш во вакво обштество и ваков свет, како што денеска е и ќе биде уште повеќе во идните години. Овде станува збор за пророкот Михеј, кој што ни е пример на таа морална храброст. Не е оној Михеј, другиот, кој што напишал книга Овој еден друг Михи, кој што живе во времето на Ахав, живе во времето на еден голем отпад во Израел, на еден зол цар, ако, е, ако не е еден од најзлите, кој што бил. И како што вели таму во 21 глава, во <clears throat> Дваесет стих вели, вистина никој не се продаде така како Ахав за да прави што е зло во господовите очи, зашто го заведуваше, неговата жена ја завела. Значи, беше злобен и самиот по себе, меѓутоа, затоа што имаше и злобна жена, по па уште повеќе. Како беше она поговорката за секој успешен маж, тој успешна жена, ама може и поинако нели тоа се каже, како што гледаме во оваа ситуација. И интересна комбинација, ако го анализираме Ахав, немаме многу време сега, Знаеме, сте зборувале, Ахав е и слаб, и злобен. Значи, попустлив, нема своја јас, нема своји принципи, нема своји ставови, и затоа завела го вртела како што сакала. Но, од друга страна, и злобен, Овде во оваа глава го имаме и Јосафат, значи Ахав како представник на северното, на царство, оној дел од Израел, Ју, да, а во јудиното царство како представник Јосафат, царот Јосафат, кој што бил побожен, знаеме дека Јуда се држела долго време, многу-многу подобро во духовна смисла во однос на северното царство. Но Јосафат, да, бил побожен, бил добар цар, и тега што сега имаме овде сојуз на два цара, Ахав, кој што му се кланил и му служил на Вал, а Јосафат, кој што правил реформа во Јужното царство и ги рушил тие високи места кои што служиле за почитување на Вал. А имаме меѓу нив сојуз, ама сојузот настанал уште предходно, ако сте читале и ако знаете, синот на Јосафат, е, Јосафат дозволил, веројатно немал што да прави. Знаете, некојаш имате син или керка со кој што немате разбирање баш многу, многу, па поготово денес, денеска, денешните генерации. Јорам, неговиот син, значи се посватиле со Ахав и Јосафат, ја зел керката на Ахав и ја завела Готолија. И така, веќе направиле некои сојси, сега родби, по родбински врски, Ахав после три години вика примирие, не, не војување меѓу арамејците и Израел. Во третата година, значи читам втори стих, Јосафат јудејскиот цар, го посети израелскиот цар, царот на Израел, им рече на своите дворјани, знаете ли дека галатскиот рамот е наш? Ахав му текнул и вика, аха, ние вративме дел од територијата, ама рамот галатски се уште не е вратен. Ајде сега да удриме против Сирија, <clears throat> против арамејците. Ние, вика, не презимаме ништо да го одземеме од раците на ремескиот цар. Потоа рече на Јосафата, и сега, сакаш ли да тргнеш со мене против галатскиот рамо? Јосафот му одговара на израелскиот цар, јас сум како и ти, мојот народ како и твојот, моите коњи како и твоите, исти народ сме, заедно сме, каде ти таму и јас. Јосафот му ветил на Ахав дека ќе одат заедно. Веројатно тука имало влијание, знаете, еве гледате како како како се минуваат нештата која ќе се измешаат. Нели зборувавме во минатото за тие мешани бракови кои што допринеле за за големото зло во предпотопниот свет. Гледате како како водат кон, кон што водат работите кога ќе се измешаат. А ја не велам дека Јоран бил, не знам, мислам дека бил сепак добар во однос на на овие другите позлобни цареви. Како и да е, Јосефа се нафаќа. Ама сега од петиот стик вика, тогаш Јосаф му рече на израелскиот цар, а ова а, а, Ахав го очекувал, затоа што знаел кој е Јосефот, дека сепак е побожен, те, де посоветувај се најнапред со Господа, многу во совет. Најнапред посоветувај се со Господа, што и да правиш, било каков чекор да преземаш. Епа па Јосафа те потраше порамо од првин вика, бе, кидеме заедно, е сега он вика, ама чекај, ај, де првин да се посоветуваме? Му дал ветување, па сега чекај, ќе се посоветуваме со Господа. Може би, ете, очекувал, нека Господ се пак ќе каже да. Тогаш Израелскиот цар собра околу себе 400 пророци и ги праша, можам ли да завојувам против галатскиот рамот или да се откажам од тоа? И ти одговорија сите едногласно, оди, зашто Господ ќе му го предаде во раците на царот. Ово е Ахав. Мислам и оваа ситуација покажува колкав отпад постоја во Израел во тоа време. Ова е три години после Кармил. Што се случи на Кармил? Колку пророци лажни уби со своја рака таму Илија? За три години Ахав регрутирало уште 400. Па царе знаете, и многу лесно е, затоа што има многу додворувачи на власта, да си најдеш такви луѓе кои што ќе ти кажуваат ти што ќе посакаш да слушнеш. Јаков бил таков човек. Сакал да му се кажува и да му се зборува тоа што на него му е мило да си го слуша не сакал да слуша поинакви, лоши вести, да кажем. Реков предходно, петиот стик е клучен, значи, овој совет што го дава Јосафат, де посоветува се најнапред со Господа. Многу во совет. Посоветувајте се најнапред со Господа, пред било што друго да превземете. Многу битно. Се одиме понатаму седми стих, ама Јосафат праша, Јосафат не е задоволен од овие 400, замисли се 400 колку се, па тоа се, па не знам, едно две, па и до три сали вакви какви што ги имаме, полни со луѓе, човек до човек, и тоа се пророци, пазете, да кажат да, ќе одиме и ќе го освоиме. Му го советува царот да оди слободно, ќе го освојат. Галат Рамоцки. Но Јосифот како да не е задоволен со тоа, вика Јосифот праша, а има ли тука уште некој господов пророк? За да го прашаме и него. Ова имплицира, ова некоја изјава имплицира дека он он смета веројатно дека овие 400 не се Божи пророци, знаејќи го Ахав кој е, знаејќи како Ахав царува и што Ахав направил до тогаш заедно се Језавела. Уште некој ако има. Израелскиот цар му одговори на Јосафат, имаше еден човек преку кого бисме можеле да го прашаме Господа, ама не го поднесувам. Го мразам. Знаете, ако, ако одите спротивно од струјата во денешно време, немајте да очекувате дека ќе биде многу сакани, Туку колку се повеќе одиме спротивно на струјата, ако ние не се посветуваме, нели, сете се на минатиот, минатата сабота, а другите одат од зло во зло, тоа што? Па нема да не поднесуваат. Се повеќе и повеќе нема да не поднесуваат. И ќе бидеме омразени. Вика, зошто не го поднесува, зошто не ви пророкува ништо добро, туку само зло. Па царе, па освести се, па ти си зол цар, ти правиш зло, од зло во зло влегуваш и ти сакаш Божиот пророк да ти каже добро. Тоа може да ти го каже само оној кој што сака да се огребе околу власта. Божи пророк тоа не може. Не може да премолчи, а да не те предупреди ако постои опасност. Затоа што негов најголем авторитет е Господ, не е ни цар, ни никаква власт. Значи, тоа е, вика, Михеј синот Емлин, а Јосафът рече, царот нека зборува така, тогаш, не, Јосаф му вика, царот нека не зборува така, значи, чекај, почекај, да го послушаме сепак, може ќе каже добро, Тогаш израелскиот цар повика еден дворенец и му рече Обргу доведе го Михеј синот Емлин. Израелскиот цар и јудејскиот цар Јосафат седеа секој на својот престол во свечен облек, значи сега имаме цела една церемонија тука, замислите, царска церемонија, двајцата седнати, и се реда тука, како што јас читам, нели, го спомнуваат првен Седекија, некои таму со рогови, не знам што, значи цел циркус прават, и веројатно се редат сите 400 и сите викаат, да, да, оди, да, оди. Значи, денеска живееме во време во кое што многу тешко е да стигнеш до вистинска информација колку што интернетот денеска е средство и нели живееме во во време на информација, толку можеме да кажеме дека живееме во време на дезинформација. Само помислете во чија власт и владење се тие мас медиуми, па ќе видите колку можете да им верувате на тие информации под наводници. Па пак на царевите, на владетелите на овој свет, на оние кои што сакаат да владеат. И сите тие му служат на царот, и сите викат, Смеат ли да кажат нешто поинако? Да, царе, оди, укажува тоа што сака царот да го слушне. Нели, па во последно време вика, како ќе си собират вика, учители кои што ќе им ги скокоткаат ушите. И тоа се случува. Си собираат баш такви учители. Одат на места кај што сакаат да слушнат, тоа што сакаат да слушнат. И ајде сега да не читаме тука, и сите се редат, И сега интересно е 13 стих, гласникот кој отиде да го повика, Михија му вика и навидом добар совет. Послушайте што му вели. Ене сите пророци сложно му пророкуваат добро на царот. Зборува и ти како еден од нив и пророчи му успех. Па навидом и добар совет, нели, сака да каже, ако ти е мил животот. Значи, гласникот му мисли добро на некој начин, на Михеј, ако сакаш да си го спасиш животот, каже исто како овие 400. еве а сега моралната храброст на Михеј. Иако е под притисок, пазете, ова е страшно голем притисок. Замислите си, вие сте во царство, кај што царот е криминоген, на мито паѓа на корупци, корумпиран, значи, целото царство е паднато во, во, голем, во голем отпад, религиозен било како целото обшество е превртено на опачки. Царот Ахав е на власт, па и е завела до него. Знаете, пазите, кој е Илија, големиот Илија, кој што е вознесен на него и жив, <laughs> избегал во таа завела. Че штраф и трепет, И вие сега сте тие, кои што сте повикани по тие 400 гласа за, вие што ќе кажете? Вие сте на удар. Значи, притисок од обштеството. Притисок од обштеството да се прилагодите кон мисленијата на обштеството, на така наречените експерти. Па пророците биле и тоа во тоа време. Значи, тие биле тие што се слушале. Царевите ги слушале нив, затоа за Ахав имал толку. Па и ден денес имате Значи, председателите на државите се консултираат со своји, да не речам, пророци под наводници, и најчесто тоа се тие лажни пророци кои што имаат директна врска со самиот дјал. Да. Обштествен притисок. Религиозен, пазите, пророци се во прашање. Мноштвото на свет денеска вика, дајте да се обединиме. Една религија, една власт, Па сите сме едно. Па и не е битно женско, машко, па ајде, да не збориме за тие теми, значи. Па можеш, па, па може и машко, па после, ако ти текне, па женско, па се е, се е можно. Се е можно. Религиозен, обществен притисок, па и личен притисок. Си вика сега, ми отиде главата. што да правам? Сакам да си живеам, мил ми е животот. Ама Михе му одговара, 14 стих. Живеот ми Господ. Ова е клучниот стих. Ова е моралната храброст. Ова е од кај што треба да црпиме сила. Ке го кажам, ке го зборува она што Господ ќе ми каже. За мене најбитен авторитет е Господ. Не се битни ни 400 пророци, ни цар, ни не знам каква власт. Господ тоа што ќе ми каже, тоа јас ќе го кажам. Па тоа е пророкот, тоа е, он е портпарол Господов, гласноговорник Господов. Треба да ја пренесе информацијата што доаѓа од Господа. Тоа е вистински пророк. А не да молчи, не да премолчува или не знам. Тоа е клучниот текст. Видите, сега имам еден цитат, кој ще е неверојатен. Јас во една прилика, по една друга пригода барам ваков цитат, иако најдов исто така многу добар, меѓутоа ово исто така е многу добар. Ако некојаш постоело време во историјата на адвентистите на седмиот ден, кога треба да станат и да светлат, тоа е сега, тоа е денес. Ниту еден глас, внимавайте, многу добар цитат, Нито еден глас не треба да биде попречен во објавувањето на тројната ангелска вест. Не смее нито еден глас да биде попречен во објавувањето на тројната ангелска вест. Па тоа е вестината, веста за сегашно време. Не знам, Зоран, дали уклучите, јас сега ми текнува од последен. добро? Се извинам за таа дигресија. Пак, ако некојаш постоело време во историјата на детиста седмиот ден, кога треба да станат и да светла, тоа е сега ниту еден глас не треба да биде попречен во објавувањето на тројната ангелска вест. Нека никој заради страв од губење на угледот во светот не замрачува макар и еден зрак на светлина што доаѓа од изворот на сета светлина. Таа е светлината, таа е веста за овој свет кој што тоне во мрак. Никој да не се осуди вика да замрачува ниту еден мрак на светлина. Потребна е морална храброст да се работи на Божето дело во овие последни дни. Кога ќе имате притисоци од сите страни, потребна е морална храброст, да не попуштите, значи. Но, да не бидеме водени со духот на човечка мудрост, што имплицира и кажува дека треба да се советуваме со Господа. Да слушаме што Господ ќе ни каже. Тоа и ние да го кажеме. Божијата вест Вели, вистината, внимавајте, ова, е, ова кажува се од целиот цитат, вистината треба да ни биде се. А не угледот, не знам, притисок ваков, притисок таков. Вистината треба да ни биде се и пред се. Оние кои сакаат, сутри зборнели Бог да ни биде се, оние кои сакаат да добијат име во светот, нека одат со светот. Внимавајте како цитат. Они кои што сакат да имаат име, да добијат име во светот, да бидат почитувани, нека одат со светот. А не светот да го носат во црквата или не знам. Да велат дека 20 век бил погоден за проповедање на Торангелска звест, ама 21 не е. Како да 21 е пред 20, не знам, не можам да разберам. Така велат наши браки и сестри. Оние кои што сакаат да добијат име во светот, нека одат со светот. Големиот конфликт е непосредно пред нас и сите ќе заземат страна во него. Сите до еден. И нема три страни, две, како што Ислам Јовиц спомна нешто текот на пуката. Во него, во тој конфликт, ќе биде инволвиран целиот христијански свет. И по-широко, нели, меѓутоа се однесува на христијанскиот свет сега овде, цитатот. Секојдневно и секој час треба да бидеме водени од принципите на Божиото Слово. Со своите Библии пред вас, консултирајте се со Бога што сака од вас да правите. Светите принципи се откриени во Божиото Слово. И изворот на сета вистина, а, односно вистинска мудрост, може да се најде на Голготскиот крст. Многу цитата. цитат. Михеј не подклекнал на сите тие притисоци. Тоа е моралната храброст која што е потребна и за нас во ова време во кое што живееме. Кога дојде пред царот, царот го праша Михеј да тргнам ли во војна против Галаскиот рамот или да се откажам од тоа? И тој одговори, полн со сарказм. Појди, ти тоа сакаш да го слушнеш, со други зборови, ти тоа сакаш да го слушнеш појди, ќе успееш, Господ ќе те предаде во ќе го предаде во царевите раце галаски рамот. Ама царот сватил, видел па, не бил толку до толку, дека овој се подсмешнува со него и му вели, колку пати ќе те заколнувам за да ми ја кажеш само вистината во Господово име. Као да Ахав сака да ја слушне вистината. И се мол. Колку пати те заколнувам? Тогаш Михеј му одговори, а, сакаш вистината да ја слушнеш. Еве ја вистината. Го гледам си од Израел распратнат по горите како стадо без пастри. Што сак да му кажа? Ке умреш. Пастирот, владетелот, ке загине. Ти ке загинеш, ахаве. Тоа е вистината. Немаат вели веќе господар, не се нека се вратат во мир дома. И тогаш израелскиот цар му вели на Јосафата, па нели ти реков? Нели ти реков, ја го знам Михи каков е. Сега потоа Михик му кажува парабола, значи ова е парабола, или која му кажува дека ете Господ а, се договарале како сега да дава у пропастат Ахава, као да Господ сака да упропасти негово. Не, тоа е парабола. И еден дуг вика, дојде и каже, вика, ке вметна, вика, лажен дук во неговите пророци тие ќе пророкуваат, тие ќе го излажат и овој ќе, ќе загине. Што сака да каже ова парабола не е само таму за него, не и за нас денеска, значи да не ги читам сите тие стихови. Пази кого слушаш. Пази што читаш. Какви книги читаш. Какви експерти слушаш денеска? Кои што не знаеш што е добро, што е зло, а се прават експерти во морални области и така, така натаму и така натаму. Со други бори, Ахаве, ќе умреш затоа што ја отврлаш вистината, затоа што сакаш да ги слушаш овие, мноштвото сакаш да го слушаш, тоа сакаш да слушаш. Нели ја подсетува ова на второ послание до да Солуњаните, втора глава, кога пишува за последното време, кога пишува за зверот, кога пишува за а, а, чудата што ќе ги прави дјаволот преку зверот. И вели дека мнозина ќе настрадаат, зошто? Затоа што неа примиле љубовта кон вистината, неа сакале вистината. И затоа Господ вика ќе им даде заблудна дејност да поверуваат на лагата. Е, тоа е некако сличен текст, би рекол, како и оваа парабола, или како оној текст во исто Стариот Завет, кога вика Господ му го стврдна срцето на, на фаронот. Господ не го стврднува самиот фараон, тоа го направил, меѓутоа изгледа како да Господ тоа го прави. Не, Господ дозволува, зато што Господ не се меша во слободната волја. Не ја сакаш вистината? Е, па еве ти еден куп лага. Значи, лагата денеска имате во разни бои. Вистината е една, а лага колку сакате. Може да ви изложат во овој правец, во тој правец, како и, како и да е, важно ќе бидете излажани. Ама зошто? Не зато што сте проверувале на лагата, току зато што сте одбили вистината. Не сте сакали да верувате на вистината, како што и случајот со Ахав овде. И Михеј завршува во темница, во затвор. Затоа што ја кажува вистината. Така не се чудете ако во едно обштество кое што ќе завладеат корумпирани политичари и така натаму, не може да се чудите дека ќе зарушат во затвор оние кои што ја зборат вистината и им бодат очи. Ова пред се укажува на нас, обштеството во кое живееме, кое што страмоглаво оди кон зло. Ако ние се држиме до крај, а тоа само го можеме ако одиме со Господа еднакво, ако се држиме со Библијата, да наоѓаме време да се држиме со Библијата, затоа што ќе ни треба морална храброст, од кај можеме да ја црпаме таа морална храброст? Не сме ние храбри. Не е тоа храброст како војничка храброст, не знам, кидеме сега, ќе се бориме за државата или не. Тоа е морална храброст која што доаѓа само од Господа, од дружење со Него. <clears throat> и ќе завршил во темница и не знаеме понатаму како завршил него живот. На суф и вода, вика таму. Како да заслужил такво нешто? <laughs> А? Или рекол таму на крајот, јавно пред сите, е, слушайте, ако Ахав се врати, тоа значи дека ја не сум ја вистината, се врати ли Ахав? Како загина Ахав? Пазите, Ахав имал страв пак, што рекол? Чекај, му вика на Јосефата, <laughs> вика, ти обличи се во царска облека, а не ја не. Не знам зашто се Јосефот прифатил такво нешто, ама како и да е. И, кога ја ја ја нема да знаат кој е царот, па се ќе тргнат по Јосефот, па ја ќе оставам жив, ќе го надбрудам Господа, ќе го надмудрам а, неговот, исполнувањето на, на, на неговото пророќство. Не е можно. Случајно таму некој вика исфрлена на стрела и случајно тука некаде го погодило меѓу вика а, оклопот и тоа појасот, значи тука некаде, баш на право место, искрварил и умрел. И таму кучињата е личало неговата крв. Исто како што рекол Михе. Не е случајно. Кај Господа нема случајно. Потребна ни е таа морална храброст, потребно ни е дружење со Господа. Живееме во наистина сериозни времења. Видете, ако ние секој, днев, не, секој дневно не ја црпиме таа храброст, како, како ќе обстанеме утре пред царевите и владетелите на овој свет? Секој дневно во сите, значи, ситуации животни, оние ситните, Тука треба да ја јакнеме верата, да се држиме до Господа, да се советуваме од Господа. Ева неколку цитати кратки. Елен Вајд многу зборува за морална храброст. Ева неколку. Потребна е морална храброст, цврстина, одлучност, истреност и многу молитви за да се изчекури на непопуларната страна. Да. Секогаш и во сите околности, еве малку во поглед на нешто из храната, вчера, нели, баш зборувавме, проучувајќи книгата Воспитување. Секојаш и во сите околности потребна е морална храброст да се придржувате кон принципите на строга умереност. И за тоа е потребна морална храброст. Да се воздржуваш, да не јадеш премногу, да јадеш што треба, што не треба, да не јадеш. Вели, секојаш, сличен цитат, Секојаш и во сите околности потребна е морална храброст за да им се спротиставите на искушенијата на полето на апетитот. Апетитот е страшна работа. Елен Вајд вели еден цитат кој што е страшен на вистина, на кој што бурно реагираше една сестра тамо во Штип во една прилика која бевме со снежа на молитвен час. Дори добив некоја своевидна наврада, па мислам дека од тогаш после тоа веќе и не стапнав, не од што бил бев наврнен затоа што едностанно видов дека нема чаре. Може да исклучиме таа клима затоа што <clears throat> нешто се случува. А, именно тоа е цитат од Кај Вајд вели дека ако не го победиме апетитот, тоеш ништо друго не можеме да победиме. Слушавте добро? Што вниманието ви е на кај климат. Ако не го победиме апетитот, веш ништо друго не можеме да победиме. И сега оденеш како да јас кажав не знам што, па ми се нафрлија. Добро, како и да е. Секојаш, значи, и во сите околности, потребна е морална храброст за да им се спротиставите на искушенијата на полето на апетитот. Потребна е морална храброст да заземете став дека ќе ги држите Божите заповеди. Е и за тоа. И на крај уште еден малку поширок цитат. Како што ќе ја спроведувате вистината во животот, значи како што секојдневно растете и а, ги слушате советите Божји и го спроведувате тоа на дело во животот, стандардот треба да се издига се повисоко и повисоко. За да ги исполни барањата на Библијата. Значи, тој стандард. Ова ке бара, значи постепено, или растеме, како дознаваме нови работи, растеме полека, растеме, растеме, и стандардот се подига се повисоко. Не спее да паѓа. Ова ке бара нужно спротиставување. Значи, ако вие и слушате Божите совети, и живеете според Божите реч, тоа бара нужно спротиставување на стиловите, обичаите, овде спаѓа многу работи, стиловите, обичаите, практиките и начелата на светот. Спротиставување. Одење во друг, спротивен правец на стиловите, начелата, практиките на светот. Световните влијанија, како морски бранови, удираат врз Христовите следбеници. Че не е едноставно. Нема да биде лесно. Не е лесно ни денеска, како ли, како ќе биде понатаму. Че световните влијанија, како морски бранови, удираат врз Христовите следбеници, за да ги отрнат од вистинските принципи на неговата кротост и милост. Но ние треба да стоиме цврсти како карпа до принципите, како што стоеше и Ное, како што стоел Еве Мики, како што стоеше Илија. И завршува цитатот. Потребна е морална храброст да се стори тоа. И оние кои не се доволно добро втемелени на вечната карпа, ќе бидат однесени од световната стихија или струја, во вели се мислене на вода, водена струја, што зборува за бранови. Можеме да стоиме цврсто само ако нашите животи се сокриени со Христа во Бога. Или она клучното, како што Ное одеше со Бога, како што Енох одеше со Бога. И на Ное му требаше морална храброст. Михеј против 400 пророци, 450, Илија против 450 плюс 400 свештеници на Изавела таму. Но е против целиот свет, на своја страна само неговото семејство. Видите како треба морална храброст. Ама се држал, имал цврста вера, доверба во Бога и се држал и издржал до крај. Можеме да стоиме цврсто само ако нашите животи се сухрени со Христа во Бога. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.